banje kubaramutsa mwege mwese mwahisemo kudukurikira ndabani ikaze mu makuru twateguriye mu rurimi rw'ikirundi yo kuri no mutaga ni ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu kwezi kw'indwi amakuru twateguriye rero tuyahera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize ururimi rw'igifaransa be n'ubw'igiswahili zigiye gukoreshwa mu muryango wa Afrika buseruko iruhande ururimi rw'icongereza byafundikiwe mu nama igira kabiri y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango yabereye yarusha mu gihugu cya Tanzania ku munsi wa kane n'umunsi wa gatanu hakwiye kubanza gushyirwaho ishyirahamwe rusange rya leta n'iry'amabanki kugira kugira abariyo ariyo azokurikirana iyubakwa ry'ikigo cy'idandarizo ahabuze isoko nkuru ya bujumbura ibyo bikaba biri mu nteguro zijyanye n'iyubakwa ry'icyo kigo zemejwe n'inama shikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu w'ino ndwi turiko turasozera mu cy'ubutungane naho urubanza rwo gufungwa ubuzima bwawo bwose nibwo niwo munyororo sentare nkuru ya Kirundo yaraye ihanishije abagabo batatu bagirizwa kuba baragandaguye bunyamaswa umukenyezi w'umupakazi azi ku izina rya Dafroze muterambere Mukanyi sase ni donido muhinga bw'izuba Serafina Hakizimana ni wari karatuma mvuga mukanyumva twese yamwe tuti ni musangwa ikaze Sangwa muri sanze kuri radio isangwa Ndasubiye kubaramutsa ndabani ikaze mu idonido ryano makuru ururimi rw'igifaransa be n'urw'igiswahili zigiye gukoreshwa mu muryango wa Afrika buseruko iruhande ururimi rw'icongereza byafundikiwe mu nama gira 2022 y'abakuru b'ibihugu bigize mu muryango yabereye Arusha mu gihugu ca Tanzania ku munsi wa kane n'umunsi wa gatanu nkuko biri mu itangazo rirangiza iyo nama umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye niwe yatowe ngo arongore umuryango iyo nama ikaba yitabwe n'abakuru b'ibihugu by'u Burundi Kenya Uganda na Tanzania hari kandi n'intumwa z'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na Sudani y'Epfo muri iyo nama kandi igira 22 yaremeje amazina abiri y'abacamanza bagiye gukorera sentare yako karere muri bo akabarimo umurundi Leonard eh, Gacuko iryo tangazo nyene ryerekana ko yinjira igihugu ca Somalia muri EAC rizigwa mu nama y'abakuru b'ibihugu igira mirongo ibiri na gatatu harihweje kandi uko umutekano wifashe mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ibiganiro bikaba bihagarikiwe na Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta muri yo nama kandi abanyeshuri bakoze neza ibikorwa byatanzwe bishimikiye kuri uwo muryango barahawe bushimwe hakaba harimo n'abarundi Nemejeje kubibabwira harakwiye kubanza gushirwaho ishirahamwe rusangi rya leta n'iry'amabanki kugira abe ariyo azokurikirana yubako iyubako nako gikigo cydandarizo ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura Ivyo biri mu eh, mu nteguro zijanye n'iyubakwa gico kigo zemejwe n'inama shikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu w'inondwi turiko turasozera leta ikazotanga mutahe ungana n'imiliyaridi 60 muri ico gikorwa aizobanza gutanga imiliyaridi zitandatu umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta Prosper Ntagwamiye amenyesha ko ibanki y'ugwaruka abakenyezi zidakwije bisabwa n'amategeko kugira zije mu eh, banyamitahe tumutegabire inama shikiranganje yarihweje aho uwo mugambi wo kubaka ikigo kinini c'idandarizo ahahora isoko nkuru ya Bujumbura ugeze uwo mugambi ukaba uzorangurwa n'ishirahamwe ry'amabanki yo mu Burundi inama shikiranganje yasanze uguteba kw'ibikorwa gushobora kuba kwatumwe n'ingene ibyo bikorwa bitegerezwa kugenda birakurikirana kuko nk'ivyigwa ntivyokogwa imbere yuko hashingwa ishirahamwe rusange hagati ya leta n'ayo mabanki kuko ari ryo rizoca ribandanya ibikurikira icyo gihe inama shikiranganji yaciye isaba ibi bikurikira ko mu kiringo cy'ukwezi kumwe iryo shyirahamwe ryoshigwaho kugira ngo intambwe zikurikira zishobore kubandanya Abazo bayoboye iryo shyirahamwe bogira ikirangaminsi cy'ibikorwa kiri ku gihe kurondera n'abandi banyamitahe kugira ngo binjire muri uwo mugambi izo nteguro rero zemejwe zizotuma iryo shyirahamwe rivuka abarirongoye baheze batangure urundi rupapuro rw'inzira integuro y'itegeko ryemerera leta y'u Burundi gushyira umutahe mu ishyirahamwe mukaza, kaza business center nayo isaba ko leta yogira ibice icumi ku ijana by'umutahe ku bijyanye n'amasezerano y'abanyamutahe b'ishyirahamwe mukaza kaza business center avuga ingene iryo shyirahamwe rizoyobogwa ni ukuvuga ingene abagize urwego nshingwa ntwaro bagenwa n'ingene umuyobozi mukuru atogwa inama shikiranganje imaze kwihweza izo nteguro yarazemeje mu vyo yashikirije hakaba harimwo ibi bikurikira ku bijanye n'integuro y'amasezerano yo gutiza ico kibanza kuvuga ingene ico kibanza kimeze aho kuvuga ko kigaragara gutomora ikiringo cohabwa abarangurira ibikorwa muri kijya kibanza kugira ngo babe bahavuye kwerekana neza muri ayo masezerano ica impande zose zisabwa gutomora neza utwo twose twoshobora kudatahurwa kumwe na bose ku bijyanye n'integuro y'itegeko ryemerera leta y'u Burundi gushyira umutahe mu ishyirahamwe mu kaza bizinesi senta hasabwe gutomora ko umutahe ari miliyaridi mirongo itandatu ariko ko mu mwanya wa mbere hazotangwa imiliyaridi zitandatu zizofasha mu gukora ibyigwa gukuramo inkingo ibuza leta kutarenza ibice cumi ku ijana by'umutahe ku bijanye n'amasezerano hagati y'abanyamitahe kwerekana uburinganire bw'icyo kibanza gukura banki y'ugwaruka ni banki y'abakenyezi mu banyamitahe kuko ntizikwije ibisabwa Prosper Ntawagwamiye ni akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi. Hano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'ubutungane nari kubabwira kubibabwira mu kanya mu ngingo nkuru nkuru zigize ano makuru urubanza rwo gufungwa ubuzima bwabo bwose ni wo munyororo sentare nkuru ya Kirundo yarayihanishije abagabo batatu bagirizwa kuba baragandaguye bunyamaswa umukenyezi w'umupfakazi azi ku izina rya Dafroze muterambere uwo mukenyezi w'imyaka irenga 50 yagandaguriwe mu rugo iwe muri commune gitobe mu ijoro rya 19 mu kakaro no mwaka indiane z'amatongo zikaba arizo ntandaro y'ubwo bwicanyi abo bicanyi bakaba baremanze icaha imbere ya sentare bakaba basavye kugabanirizwa igihano izo sentare itabemereye ni nkuru tubaza à Abraham Safari abagabo batatu bare baciriwe urubanza rwo gufungwa ubuzima bwabo bwose mu rubanza rw'ikibiriraho ni Sabushimike Mathias Burundi Bwejo Alexandre hamwe na bamvuga inyumvira Federico abagabo uko ari batatu bagwirizwa na sentare nkuru ya Kirundo kuba barishe umukenyezi umupfakazi azwi ku izina rya Muterambere Dafroza w'imyaka irenga gato mirongo itanu nk'uko byashikirijwe n'umushikirizamanza wa Repubulika ngo abo bagabo bamugandaguriye ku rugo iwe babiteguye igihe cy'isaha zibiri zibiri z'ijoro rwa cumi n'icyenda mu kakaro uyu mwaka turimo nk'uko byavugiwe muri sentare bamvuga inyumvira Frederico niwe yarondeye abica mukase kuko bari bafitaniye indyane z'amatongo akaba yari yemereye umuriyoni w'amafaranga y'amarundi abo bagabo Sabushimike Mathias hamwe na Burundi Bwejo Alexandre bakaba bamwicishije ishoka bakaba bari bamaze guhabwa amafaranga angana n'ibihumbi amajana atatu nk'ingwati aya ayandi bakaba bari kuyahabwa bahejeje icyo gikorwa abo bagabo baremeye icyaha imbere ya sentare ko bagikoze ariko bakaba basabye kugabanirizwa icyo gihano ariko sentare ikaba itakiriye igisabo cabo mu kirundo Abraham Safari kubwira radio isanganiro Abraha Safari nawe ndagukengurukire inyuma y'akaruko gato duca tuvangaho mu kirundo dukubitire hariya mu ntara ya Kayanza no duca tubandaniriza ano makuru mu gisata c'ubudandaji isanganiro inama isumba ingimba isaha zitandatu zirenga ko iminota mirongo itatu n'itanu ngaha muri studio za radiyo isanganiro akaba ari amasaha nyine hariya mu ntara y'akayanza muri komine ya kabarore niyo tubandaniriza ano makuru ku badandaza bashyikirana na mirongo itanu bakorera ibikorwa byabo kuri santire bukanya muri komine kabarore intara y'akayanza nta n'umwe arashirisha ibidandaza byiwe mu mashyirahamwe y'ubwishingizi Silvestre Nduwimana arongoye abadandaza mu ntara ya Kayanza aremeza ko abadandaza benshi mu ntara batarijukira gukingiza ibidandaza vyabo mu mashirahamwe y'ubwishingizi akamenyesha ariko ko bafadikanije n'abajeje intwaro babandanya kubahimiriza kugira bamenye akamaro ko gukingiza ibidandaza vyabo Patrick Sengiyumva iyo mbonye tugiye kuriha muri yopeyeri nta bindi ntibibatsa uwo ni umwe muri abo badandaza bakorera ibikorwa byabo by'ubudandaji ku isoko y'ahitwa ibukanya muri komine kabarore y'intara ya kayanza we cyo kimwe na bagenzi we bemeza ko nubwo batarakingiza ibidandazwa byabo mu mashyirahamwe y'ubwishingizi byoba bifise akamaro mu gihe cy'impanuka twebwe dutangiye udandazwa vuba turabyinjiramo birafasha ko ajeni yumvira ko ari hamwe udandazwa bashaka kugira ikibazo yasiranse gashobora kuba yo gufasha cyo muri yasiranse oya yasiranse ntiradutemberera ngaha mu bukanya twama tubyumva birafise akamaro na butoyi gaburiyeri arungoye abadandaza baho ku isoko ya bukanya aremeza ko abadandaza bo ngaho ibukanya batarijukiye ivyo gukingiza ibidandazwa vyabo mu mashirahamwe y'ubwishingizi ivyo ngira nayo mahasiranse ngaha aho ngeza amaso naho ngeza amatwi mu kumva nta muntu nomenya ari muri asiranse ngaha biremezwa kandi na Silvestre Nduwimana arongoye abadandaza mu ntara ya Kayanza ubona wakemeza ariko ko nubwo biruko babandanya guhimiriza abadandaza gukingiza ibidandazwa vyabo mu mashirahamwe amashyirahamwe y'ubwishingizi ngo kuko bifise akamaro kanini na cyane cyane mu gihe cy'impanuka y'umuriro kenshi abadandaza ibi byo gushira ibidandazwa byabo mu maserasi ntibarabyijukira cyane bikasaba rero yuko bama bariko barasigurirwa ingaruka nziza zihari mu gihe bagiye muri aserasi kugira ibidandazwa byabo bibasire mu gihe hashitse ingorane ari z'umuriro canke n'izindi bakanoha ingene bashumbushwa no mu ntwaro muri komine Kabarore Saguye Berekimasi Mustanteri amenyesha yuko mu manama atandukanye bakorana n'abadandaza babandanya kubahimiriza gushirisha ibidandazwa byabo mu mashyirahamwe y'ubwishingizi ariko kandi agasaba n'abajejwe ayo mashyirahamwe ko boza barasanga badandaza ku kivi kugira babaronse inyigisho zijyanye nabyo mu Kayanza Patrick Nsengiyumva ku bwa Isanganiro Patrick Sengiyumva nawe ndagukengurukire tuve ngaho mu Kayanza dukubitire hariya mu bumanuko bw'igihugu mu ntara y'amakamba aho amakoperative mu ntara z'ubumanuko ahingura ibintu bike by'ibifungurwa ugereranije n'intara zo hagati mu gihugu hamwe n'uburaruko bushira ubuseruko ukwirikirana ibikorwa vy'amahinguriro mu bushikiranganje mu vyo bujejwe harimo ubudandaji n'amahinguriro yabishikirije ejo ku munsi wa gatanu mu ruganda rwo guhimiriza abahingura ivyo bimbuye na kanovera bisunza amategeko agahamagarira intara zo mu manuko guhingura ibintu bitandukanye abaserukiye amakoperative muri urwo ruganda basaba ko abahinga b'ikigo BBN boza barabasanga mu nganda zabo kugira ngo bibonere ivyo bahingura mu ntumbero yo guhingura ibifungurwa vy'akanovera ni nkuru tubaza Elize twizeye kwizera muri urwo ruganda rwo kuva ku munsi wa kane gushika kuri uyu wa gatanu rwo guhimiriza abahingura ivyimburwa na kanovera bisunze amategeko ku ntara zitatu z'ubumanuko arizo makamba bururi na rutana mu ntara ya makamba marike mbasha akurikirana ibikorwa vy'amahinguriro mu bushikiranganji mu byo bujejwe harimo ubudandaji n'amahinguriro ashyikiriza ko amakoperative yo muri izo ntara z'ubumanuko ahingura ibintu bike by'ibifungu ugereranije n'intara zo hagati mu gihugu hamwe n'uburaruko bushira ubuseruko izo ntara zishimikira ahanini ku guhingura amavuta y'ikigazi hamwe n'ifu y'imyumbati azihamagarira kwitaho amakoperative no guhingura ibifungurwa bitandukanye abaserukira amakoperative basaba ko abahinga ba BBN ikigo cy'igihugu kigenzura ko ibihingurwa byisunga amategeko kandi ko bikwije akanovera kubasanga mu nganda zabo kugira ngo babereke ivyo bohinyanyura mu ntumbero yo guhingura ibifungurwa vy'akanovera vyisunze amategeko bishobora no kudandazwa no mu makungu usaba rero nk'ubufasha kuko dutaye dufise ngira twaba tugarukira hafi hanyuma tukisununura ikindi gisabo twosaba twosaba yuko nk'izi z'inyigisho hoba nko gushika kuri tere bakatwigisha baravye ivyo dukora bakatwereka icyo dukora neza n'ico tudakora neza kugira ngo natwebwe duhinyanyure hanyuma ikindi gisabo dusaba nk’amashyirahamwe dusaba yuko hoba nk'ubufasha kugira ngo turonke urubukaratasi rwa norme hamwe kumbure vyokunda natwe amakoperative twotera imbere tugashika ku rwego umuntu aba yifuza ko mbere no urwego rwego kuko umuntu ariko arahingura arifuza ko ubwa mbere ashikira iryo soko ry'ahakorera komine eh, intara eh, igihugu ariko kandi bikaba na byiza ko bishyize akajabo kandi imbere z'igihugu tugashika n'iza buraya kuko natwe turashoboye hamwe hojaho icyo twakwita amahwaniro rezo nko ku rwego makomine intara no ku gihugu asantura afise aho abanyamakoperative bahurira Mark Mbasha amenyesha ko ubushikiranganji bubijejwe busanzwe buserukiwe mu ntara zose kandi ko n'abakozi ba BBN bari ku kivi umugambi wo gushira abakozi ku kivi barawutanguye ikindi eh, nacyo ku byerekeye BBN nabo nyine bari ku kivi mu ntara zitandukanye no eh, mu makomine Elize kwizera nawe urakenuye tukivuga ne amakuru ajanye n'amakoperative amakoperative yimba yimba inzahabu mu ntara ya Muyinga ahamagariwe gukora mu muco no kwikingira ako kamo bagatewe na Everio Mushima Ntwari umuyobozi mu bushaka n'umushakashatsi mu bushikiranganje mu byo bujejwe bari mu butare na gataka mu nama yagirishije cyo ku munsi wa gatanu mu ntara ya Muyinga abari mu makoperative 23 yimba inzahabu akoresheje uburyo bubaye baye bitabaye yuko impusha bafise z'amezi atandatu ntizizongerezwa ikiringo nayo umwungere wa diocese ya bubanza asaba urwaruka ruri mu nzira mbi guhinduka rufashe mu nakuru rufashe mu gukingira abandi musenyeri Yohani nta rwarara yabivugiye mu nkuka ya misa yariko arahezagira kuri wa gatanu muri paruwasi Gihanga intara ya Bubanza aho aho bariko barasozera ihwaniro ry'urwaruka rurenga 1500 ryari rimaze imisi 3 ririko rirabera kuri yo paruwasi hariya ibubanza twakura Space Caritas Elias Kabanyana hasozerwa ihwaniro ry'urwaruka ryari rimaze iminsi itatu leopold ndayisaba arongoye komine gihanga yaramenyesheje ko bibabaje kubona hakirwaruka rutari ruke ngo ihereze ibiyayuramutwe akanashima iryo hwaniro ry'urwo rwaruka rurenga igihumbi n'amajana atanu rwari rumazemo iminsi itatu ngo ntihabura igihinduka mu nyifato kuko ngo ubutumwa bahawe bagiye kubushikiriza bagenzi babo mu mihingo itandukanye umwungere wa diyoseze ya bubanza mu nkuka ya misa ruhaguruke ruva mu bicuvya imitima yabo mu bicuvya imibiri yabo tugatumira kandi urwaruka ngo rumenye kwitunganiriza imigambi bironderera icyo bokora niho boshobora gushika ku iterambere rirama bo n'igihugu cyose alice nduwimana intumwa y’ubushyikiranganji mu byo rujejwe harimo rwaruka yaramenyesheje ko mu migambi leta yateguye harimo itandatu mikuru mikuru